kui kenad on kõik naised, nad mulle meeldivad ja kõik need mehed vaesed, need naisi nautivad. kui nad veel alles neiud, kui õnnelik on mees, kui aga abiellud kord, siis oled alles siis, siis mis õnneleisus on kõik peiud ja veel peale selle teised leiud ta toimib naine, ta ripub kaendas vits ju aasta pärast näeme, sul kaelas on vaid rist. kui kenad on kõik naised, kuid need ei meeldi mul, nad pole iial täpselt asi päris hull. kui riietub, et naine, mul tuttav on see värk, mis ootab ammu riietud, kuid naisel alles särk. sörgib rahvahästi katjan nöörin. Epsal kinni oleksid kõik nöörid, nii otse tänapäeval, nii tiib ka paradiis. et kui Adam oli valmis, Iva tuli alles siis. kui kenad on kõik naised, kui Siimul ammu näis, et nõudvad liiaks riideid, kuna kapid riided täis meid pole selga panna, no daamid, olgu nii, kui seni tõesti oleks ka, mul meeldib alati, alati nad vajavad tualette, meestele ei tulegi see ette, nad õiged eivas ütles, ema paradiisile ikka läks, siis hüüdis Adam kaesis, korpul selgelt pole ette rääkiv naine ja nii mõnigi neist on rikkunud oma karjääri, sest tüssand vahelt meid. nii ammu siit mina ja valmis kosjanaps ja kuulen äkki uudiseid, tal olla juba laps, lapsed, lapsed, mis peab sellest saama, ah, nii noor peab vanaks pihaks jääma, kõik asjad kingiks saanud, sa oled arm ja, was das Blutsystema, wo ich lasse voll